Herrad de Landsberg estis monachino cae abatino de la decdua iarcento. Si estas conata quia l'autoro de la illustrita enciclopedio Hortus Deliciarum, la giardeno de la giuoi. Herrad de Landsberg nascigis circa la iaro 1130 en la castello Landsberg sidejo de nobela alzatza familio. En frua agio, si eniris la bateion Hohenburg, circa de quin kilometro in for de Strasburgo. En la abateio, Gerrard ricevis la plei amplexan educadum habeblan al virinoi dun la decdua jarcento. La ushi crescadis, estis atinginta al pli alta i postenoi en la abateia i respondetsoi. En certa momento, si estis comitziita pri la regado cae il educado de siai fratinoi. Quelcai i fontoi informas que iam en 1159 cent nau Herrad e comensis la colectadon caivercadon de tio pricio si estos plei conata, la hortus deliciarum, vera compendio de ciui sciensoi studatai tiu tempe. Gi estis verkita por la monaginoi de la convento, kiel pedagogia ilo por iunai novuloi, por antauenigi la instruadon de bibliai, moralai cae teologiai temoi. En 1177, Herrad estis electita abatino. Si dauris en tiu rolo dum dudec hoc iaroi, gis sia morto en 1195. Ciel abatino, si pruvis esti capabla cae multe amata. Si laboris en la reconstruo de la monaheio same kiel en la pli firmigo de la posedaĵo de la teroi, kiuj ĉirkaŭis la conventon. Estis en tiu tempo kiam ŝi fortigis sian laboradon pri la hortus deliciarum, kiun ŝi finis en mil cent okdek kvin. En gi, Herrad presentas la batalon intervirto virto malvirto accompagnatai de viva illustrajoi quiui antaguas la textoin. La originala manuscripto consistis en 748 pagioi sur 324 pergamenai folioi. La plei granda parto estas verkita en la latina, con proximumi 1250 clarigoi en la germana. La verco montras amplexain legadoin. La cefa distingo, la plei fama parto de la manuscripto, estas la trisen tridexes illustrajoi, quiui ornamas la textoin. Multae estas simbolei representoi de teologiae, filosofiae, cae literaturae temoi. Iui estas historiae, aliai representas scenoin de vivai spertoi del artisto mem. Cai ec, estas collecto de portretoi de sciai fratinoi de religio. La tecnico usata estis vaste admirita, cai in prescau ciui casoi ili montras artan imag povon. Malofta en la samtempuloi de Herrat. Quelcai artistoi cae verkistoi contribuis ala hortus deliciarum. Ech estas textoi de classicai cae arabai verkistoi. Se la plei granda parto estis compilita, verkita cae redactita de herrat. Interplectitai per escribajoi el aliai fontoi, estas poemoi cae himnoi music componitai cae vercitae de Herrad, adresitae a la monaginoi. Hortus dediciarum, estas uno la plei fruei fontoi de polifonio de venanta de monageio. La manuscripto en almenau dude canto textoin. Ciui ciui estis origine accompagnatai de musico du cantoi cum musico pluvivas sen defecta. Primus parens hominum, la unua conata patro, quiu estas monofonia canto, cae sol oritur ocasus, la suno casillas, pezzo en du partoi. Post esti conservita dum diarcentoi, en la abateio Hohenburg, La manuscripto, Hortus Deliciarum estis trasdonita a la urbo biblioteco de Strasburgo dun la Franza Revoluzio. Tie, gi estis copiita, inclusive con la colore illustrajoi de Herrad, cae publichigita en 1808. Bedaurinde, la manuscripto estis bruligita cae detruita ciam la biblioteco ciu gastigi gin en Strasburgo estis bombita dun la siegio de la urbo en 1870 dun la Franza Prusa Milito. Hortus deliciarum resultis uno ar la plei famai illustritai manuscriptoi de sia tempo, cae evidente La unua enciklopedio verquita de Virino